Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Soc als locals d'Alegria, a Perpinyà. Ja sabeu, aquest jornal d'informacions agrícoles i rurals dels Pirineus Orientals i l'AUDA. Avui farem memòria amb el redactor en cap d'aquest jornal, també escriu a l'INDEP i a Terres Catalanes, és escriptor de contes, de novel·les, narracions, assaigs i abans explotant i sindicalista agrícola. Jean-Paul Perràs, bon dia. Bon dia. Aquí treballes tot el dia? No, no, treball, treball, bon, treball per l'independent, per sí. l'agri, i donc eh, i treball eh, així per fer els reportatges, si no m'estic a, a Escaró, eh, Escaró. i vaig treballar amb, eh, amb internet, va bé per ah, això. Evidentment, eh? parlem d'Escaró també. L'agri és, o, o ha estat, no sé, una institució d'aquest país, no? Sí, bé, provem de, de, de, de fer eh, que l'agri la, que continua de, de ser una institució amb, eh, fa 68 anys, eh, sembla, sí, que, que l'agri existe en tant que Eh, cada família pagesa ha tingut a casa sí, l'agri, no? Sí, encara ten l'agri a casa. Sí. Eh, eh vas néixer al 63 a Perpinyà, mm. uh mhm. -huh. pare i mare eh, de família agrícola. Pare ouvrier i Ma mare venia de l'Obrac i mon pare si, va, va néixer a Vilanova de la Ribera. De la mm. Ribera. I els padrins, els avis... Eh... També, també eh, són eren, sí, pagesos? Tenien, a, a Vilanova mon, mon avi va, va ser el darrer a tenir vaques, a Vilanova de la Ribera. Mm. Fa temps, no som pas coneixit. I ara t'estàs a, eh, a Escaró, Sí. Família pagesa, doncs, vas estudiar agricultura? Sí, un i... poc, va passar massa temps, a 14, a 14 anys era eh, fugir d'escola, m'agrada pas massa l'escola. Però vas fer un BVP agrícola? Sí, sí, sí un BVP, em pres un arrestat i són anat a treballar al camp. Mm -hmm. No eres bon estudiant? Mogada be poz eribu en redaksiou, bon, c'est chok, mais un pres ou altre, no, no m'agradava pas massa, m'agradava pas massa l'escola. No. I ja de petit, doncs, escrivies, t'agradava escriure? Sí, sí, sí, sí, sempre m'ha agradat això, sí. Mm. Amb el teu germà vas muntar una empresa agrícola? Sí, eh, producció de, pla, de plantú, sí. de plantú, d'enxam, de tomates i això, i hi havia alguna alguna explotació important, hi havia 13, 13 hectares de, de serra eh, i hi havia més de 100 emplegats aquí, eh? Bon, 100 partits de res, eh? donc mm. eh, s'hem tot fet, après hem tingut eh, problemes perquè la conjuntura feia que bon, s'hem fet sindicalistes, tot, sindicalisme, tot això, i bon, va, va ser molt complicat après. L'empresa va fer fallida el 96? Sí, eh, 90, sí cap, cap aquí, o, eh, sí, a la fi de, dels anys 420 aquí. Una cosa és treballar a la terra, l'altra cosa és gestionar una empresa amb 100 treballadors, no? Sí, hi havia, bo, empresa hi havia aquesta complicació, eh, començava en 4.012 i va haver la neu, eh, va fer caure un munt de, de, de serres, i va haver l'entrada de l'Espanya dins del mercat eh, en, en Europa, que donc... Eh, c'est un petit peu de problème, s'han, pres, s'han fait syndicalisme, eh, bon, eh, i tot, tot això va venir ben complicat. Has estat, doncs, un dels sindicalistes agrícoles més coneguts en aquest país, en un moment molt crític per l'agricultura, president del CDGA 66, del 96 al 98, mm, és, això? és això? És això, I després president del Sindicat dels Hortolans de, del Rosselló. Uh, el teu engatjament uh, eh, sindical Eh, recordes quin és el moment en què dius que et compromets el, mi, el amb el moment, sindicalisme eh, agrícola? Eh, al moment eh, va, bah, hi va haver la prisó en 4.13, sí, era això. És aquí que tot comen va, va començar l'engajament, eh? bon, feim un sindicalisme, en fi, era pas... Eh, en pres eh, hi ha si, il y a ha hagut 10 anys quasi bé, euh, bon, pas, pas, si, eh, si, forts, eh, amb, eh, Eh, en 412 hi havia eh, sé pas 15.000 eh, page pagesos, en deu quedar 3.000. Mm mm-hmm. I en quin sentit ha canviat aquest sindicalisme? Sí, ha canviat perquè bon, ja hi, hi ha bastant de pagesos. I en pres, de tota manera, hi ha una... Hi ha l'usura que, que, que se fa i... El cansament. I el cansament i, la, la, a força de, de, de, de pas... Eh, eh Abantes eh, hi havia una acció, se buidava un camió, se feia de seguit, eh, sindicalistes muntaven a París i baixaven quelcom, baixaven un edo, una consideració, s'avançava un bri. Ara és acabat això, podeu muntar eh, 10-20 eh, cops a París, eh, baixeu amb la amb res, voilà. Mm -hmm. <laughs> és això que ha canviat, mm -hmm. és, és la consideració eh, consideració, hi ha pas més consideració pel, pel, pel pagès avui. Mm. El pagès eh, desturba, desturba, sembla que desturba la societat avui. Mm. Segons quins pagesos, Bé, segurament, no? Pagesos, eh, o aquí, aquí, aquí, agrícoles. aquí s'han petit pagesos, sí, perquè hi ha, pas, hi ha pas les ajudes de la PAC, que abriu, que quasiment pas, i eh, que dins les grosses regions de producció, eh, de cereals i tot això, eh, qui cal saber dins d'aquí departament que sem al darrer al département departament per à ajudes de la PAC bon, eh, la, la vinya l'hortalissa, la fruite, tout això tout eh, toquen, toquen ou de la mm-hmm. PAC. Ho cal dir això perquè la gent se figura que sí. tothom aquí eh, agafa, agafa subvencions, després això, eh? després això. Eh, si, si, eh, els pagesos de, de la Marne, de la Bosse, de, de, on té aquí un munt de, de cereals i d'elevatge intensif qui aquí toquen uh, eh, 40% de, del revingut és, eh, és de la prima. Aquí no, aquí n'hi ha pas. Uh mhm. -huh. És per això que, que anem pas bé. I s'hauria pogut eh, uh, aconseguir aquestes ajudes? No, perquè és mas, per això és massa tard. Eh, uh, en un moment Però, donat, el... eh, que, que, en 1960 qui, euh, ou 70, se pouvait se podia négocier tout Mais l'on bevia de, de, de la fruita et bon, encara il y hi un bon revingut Et ara eh, la gent van oh, bon no, després la peine bon, bah va millor dans le seu le mercat, que, i, mm -hmm. i això va pas parce que l'Espagne va arriver et les distorsions, eh, Le problème problema la, la, la, la main d'oeuvre que, mm. que se massacre enfin, Qu'est-ce pot se de, de, de, de l'autre bande de la frontière. 97, Edicions Trabucaire, et publica La Greva, aquesta novel·la que té per marc eh, l'aeroport i la presó de Perpinyà i els magnífics paisatges del Rosselló i les Corberes. És així com es presenta el llibre Una experiència personal. Ja has parlat de la presó, explica'm la història. Sí, un poc, home, recordi pas massa d'equilibri fa temps, eh? La, la presó, hi ha pas 14 dies de presó, hi ha pas per... Eh, il pense quasi bien cada mais déjà parce qu'il passe, il passe davant cada dia, même fin, euh, er, eh, ils sont pas stats maltraités en prison, il y a pas... Euh, bon, m'a passé masse... Euh, pour pas un autre cop, par même fin, eh, nous, la prison, euh, des couilles d'impasse, mais eh, c'est euh, le symbole qui de, darrere tot això que, que compta. És com quan van posar en Cristian Soler en prisó, és el símbol, un, pos, un, un pagès en prisó que, que ha defingut el, el, seu, eh, el seu mestier, és, és pas normal tot això. Mm. És pas normal. I com hi entres a la presó, per què? Perquè... Recorda-ho eh, sí, va, hi, hi havia una manifestació i no sé, m'ombrir a, bo, fregats amb, eh, sembla, amb, amb, amb la policia i havia un boi, bo, eh, eh, és això, eh, és tot, ja passa, a, cada dia avui eh, l'embec això i, i, i deixen fugir la gent, eh, dins les banlieues, tot això, eh, bon, eh, nosaltres perquè eren aquí a, de, a defendre un mestier, allez, clac, eh, en aquell temps els pagesos es fregaven sovint amb, els, amb la Ah, hi havia tanxos, hi havia tanxos perquè eh, hi havia un munt de pagesos i, bon, eh, era una força que se podia redutar. Mm -hmm. Ara, a, eh, a, avui pas que sigui la mateixa, la mateixa cançó. Encara hi ha pintades, no? Per la ah. teva llibertat. Sí, encara que en plou hi eh, hi ha punts on és que eh, se, ve, se ve com morir. Perquè va, va haver una gran mobilització, sí, no? Sí, sí, a sí, sí, sí, sí, a l'època sí. Mhm. Era, era el primer Eh, dins del departament i va, ha marcat morir la gent, tot això, i encara queda, eh? hi ha gent que, mm, que, que em, venen a m'atrapar, em diuen, ah, tu que, que he fet prisó, eh, els joves eh, bon, eren petits i, i, bon, hi ha un munt de gent que se'n recorden, sí. sí. sí ha marcat, ha marcat, eh, ha marcat un la seva època, això, sí. I dius que hi penses cada dia encara, amb la presó? Sí, vull dir, perquè hi passi davant per venir a treballar, i hi penso perquè, bon, eh, non hi pensa, això és una experiència un bri particular. Per això. Mm. Mm-hmm. 14 dies no és pas molt, no, no, però deu marcar. una idea de lo que pot ser sí. uh, tot un, tot, eh, de, anys i anys aquí de dins. Eh? Sí. Bon, en fi, eh, Al gener del 99 publiques Se qui arranja, Se s'arranja, el sindicalisme agrícola, els Pirineus Orientals del 63, els nostres dies, aquí expliques tot el que tens aquí. Sí, perquè mm, hi ha un munt de, hi ha un munt de responsables agrícoles, hi havia a l'època un munt de responsables agrícoles que per jo eren, eren responsables de la situació. Eren, eh, encara dur un bri tot això. Eh? Bon, avui... Responsables agrícoles, Càmera d'Agricultura, tot això? Sí, hi havia, bon, hi havia el polític, hi havia els responsables que van pas saber partir, eh, que se van estar aquí anys i anys i anys i que van pas deixar massa la plaça a, a la joventut. Euh, il iagutun una generació une amb això eh? pensi que és la meua la, la, les que tenen avui 50 anys eh, els van pas deixar parlar a l'època mm. -hmm. Eh, i donc per tant tenien idees i no, no, me calia guardar el post i calia, se calia ben bé eh, preservar tot això mm -hmm. i ara, bo, dur encara un bri dur encara un bri tot això eh, de quan en quan veig que donen medalles encara bon, eh, c'est pas jo tot això eh, és pas massa gloriós que l'Ombec a la situació de l'agricultura. Me sembla que aquesta gent haurien de fer un, uh, prova d'un bri Ah, vols posar noms, aquests màxims responsables de la situació? No, no us ho han dit un cop ja. N'hi ha, ha que són pas més dins del circuit, bon, sí. d'altres que, que, que són encara, però bon, si escuten això, se, uh mhm. -huh. voilà. Una notícia sortia així al diari, 29 de setembre del 99, després de moltes manifestacions eh, organitzades pels sindicats hortolans, aquest dia, davant la Cambra d'Agricultura, més d'un centenar de pagesos retenen funcionaris a la Cambra d'Agricultura. Sense avisar, policia i CRS es carreguen contra els manifestants. En l'enfrontament general hi ha ferits entre la policia, els CRS i els pagesos. Un pagès és interpel·lat, Cristian Soler, serà jutjat i condemnat a sis mesos de presó ferma després d'una mobilització pagesa molt important. Cristian Soler de la Roca d'Albera surt de la presó. Tres sindicalistes, Dominique Duran, Remy Pascot i Jean-Paul Perras, són acusats de segrestament de tres funcionaris de la Direcció Departamental de l'Agricultura. Després seríeu amnistiats. Va ser un moment també important aquest. Sí, perquè mm, sí, eh, jo era president de la, le syndicat de, de, de, de, de bon, durable tout això, hein. Christian, Christian va ser bastant prisos 68 dies, crec, me semble. Mm. Et bon, un, un dia són, són à el i va sair de prisó al, al divers. Bon, eh, coincidència, direm que és una coincidència. Eh? És el que esperaven, vols dir? Mm, per això és el que esperaven. Bon, va, fa temps també això, eh, en 429, i a partir d'aquí eh, em sembla que mm, l'acció dels pagesos va, mm, va, va regressar perquè la, la gent van tenir por, van tenir por de tot això. Eh? Bon, mm voilà, eh, va ser una, una període per jo, bon, per Cristian ben, ben, ben entès, eh, eh? per jo va ser morir la fi de, de, de, du, du combat, del combat, que, voilà, sembla. Cristian Soler eh, a la presó hauria pogut ser qualsevol altre? Sí, sí, però bon, eh, Cristian Soler va, se va atrapar aquí, va, va de, eh, entrant de, de, de, de desfer eh, la seva professió, el van, el van agafar, eh, bon, en pres... Eh, Bon, Doura, Doura, il bon, mais si hi haguessin pres un, un responsable, euh, feien une victime. Et qui ben més eh, pertorbar eh, els responsables que, bon, euh, Christian Soler, à l'époque, Dingus el coneixia, va ser eh, un poc com jo a sis anys abans, és que bon, mm. voilà, si, si l'on vol destabilitzar un moviment cal pas prendre eh, el que mena aquell moviment, cal prendre un, un pagès de base. Sí. Que, voilà. Vols dir que era calculat això? Calculat, se pas, se pas. Eh, de tota manera, eh, avui ens sem aquí, ens sem que eh, hi ha, hi ha cultius a pertot, il y pagesos eh, eh trapen eh, pas, pas y succéda, eh, ehm, L'économie agricole est un désastre, il dir, a bon, podem pas... y a que, y que diran que eh, tout mais passat de... 8.000 hectares en 92 ou sais pas, 420 ou 413 que... je sé pas, deu quedar 1.000. Eh? Mm -hmm. la, la vinya hi havia 50.000 hectares eh, hi ha 20 anys i en deu, en deu quedar 23.000, tot ha, ha baixat i eh, uh, l'agricultura és el mateix. Bon, per jo, eh, les polítiques i els responsables agrícoles que han estat eh, i que estan encara en plaça tenen despiats xifres per això, ara, eh? bon, eh, cal espiar la, la, les coses com cal. Eh? Mm -hmm. També es troben encara pintades demanar la llibertat de Cristian Soler, eh? sí. que ara sí, podem veure en alguns rodals. Eh? Jean-Paul Perràs, t'instal·les a Escaró, has deixat l'agricultura i et dediques encara més a escriure. Mm. Deixar l'agricultura ve lligat amb la fallida de l'empresa? Sí, sí. Uh, són, uh, fet fallit i jo són reprès una altra explotació 3 o 4 anys de més i pres un arrestat i som, som pujat a Escaró perquè la meva dona eh, era d'Ibai, el eh, seu eh, pare era maner, era el darrer maner del, del vilatge, se de morir aquí hi ha poc temps un père petit. Et voilà, donc, sur notre estat ahir perquè tenim menester un bri de, de, de, de, de, de recul a, a bout de souffle, on dirà, ah, voilà, un petit peu, un poc, et donc, voilà. I puges i baixes d'escaró cada dia? Sí, cada dia, quasi bé cada dia, bon, eh, provi de, de concentrar els reportatges i eh, hi ha setmana on cal baixar cada dia, en fi, eh, 400 dies per, per setmana mínim. Voilà. Eh, I Escaró només escrius? Escaró eh, eh, provi d'escriure... O tens un, un petit hort els articles, per plantar alguna cosa? No, no, això és una... No, no, no, no tinc... No, <laughs> sí, netegi, ja, tenim, tenim, la, la meva dona tenim un de, de boscs i de prats que s'han deixat, doncs són, passi el tractor de quan en quan per, per me recordar una altra vida, però no, i hem pres, eh, me'n vaig eh, de l'Obrac també, eh, ho sabes això, sí. eh, tinc, tinc uh, eh, racines de, ma, de per ma mare hi vaig, doncs hi vaig un cop per mes a peu Mm. Voilà, mais caro per jo, eh, no, és, és, és, una, eh, és un endret tranquil, un test que se... Per ara, eh, mm. tot va bé. D'acord, i et permet escriure tranquil·lament, a més a més pots treballar a través sí, d'internet, eh, pots internet. enviar tot... Eh, a... I ara els llibres eh, són arrestats d'escriure eh, perquè timpes temps, eh? timpes temps, eh, cal escriure la, per la GRI, per, eh, per l'Independent, eh, Terra Catalana i altres petites coses aquí a dreta esquerra i per això és complicat, mm -hmm. és complicat. Eh, de quan en quan publiquis eh, a les edicions de Trabucaire la, eh, cròniques, sabeu que, que, pas, que passa sí. el diumenge a la darrera pàgina de, de l'Independent. Provi de fer, mhm. de, de, de se concentrar, de ser una, un recull de tot això uh, cada, cada any, però després ho, arribi pas, t'hi pas temps. Eh? Mm -hmm. La vida d'escriptor deu ser més tranquil·la que la d'un pagès, no? Sobretot en aquest cas teu, sí, de sindicalista agrícola eh, combatent. Ben, euh, quand, on se pose à écrire euh, journalisme ou ou, un ordinateur, et que l'on cambie 4 ou 5 ans, et le futur pour faire un reportage, un stylo, mhm. un, cahier, e, l'autre, que, que les plastiques plastiques de la serre cada, 6 mois. L'autre acteur, quand que trinque, ben, ben, costa, costa un primer escart tot això sí. i a, a, a, trencament de caps, eh, perquè eh, és complicat, eh? Mm. no sap pas si se'n va se vendre, el que plantem eh, eh és més segur si... de, de, déjà de, de, de, de, la recolta i, i el mercat, que eh? mm. és complicat. Abans d'acabar, a Jean-Paul Pelràs, m'agradaria que em parlessis de la teva amistat amb l'escriptor Jean Carriera. Mm autor d'una vintena d'obres, Premi Concurs, secretari particular de Jean Ginó, això és l'esquema d'aquest personatge que t'ha marcat, no? Mm. Sí, però jo ha eh, comptat enormement, doncs, va, va morir en 2005 i mm, s'hem fet un bocí de camí amb aquest, eh? I donc eh, va aprendre un munt de coses i me va aprendre... És bastant l'escritura, perquè era un escritor eh, que tenia un munt de talent, eh, però hem parlat cop, sans parler de la vie, il un un monde de simplicité. eh? eh, eh un homme que euh, havia euh, volia pas més tornar a París euh, eh, un homme de, de, del ici, eh? ancrat aquí com eh, de, la de, de, de la nature, tout això eh? sabia de què Il faut que l'on puisse écrire sur quelque chose sans que les coutures ne se voient Va, és important per això. Va, eh, va, en ell hi pensi cada dia. Eh? Cada I, dia. I com va ser la coneixença amb ell? Vaig, vaig llegir l'Epervier de Maheu, que va ser el seu... Eh, és amb això que va tenir el Prix Goncourt, que és un llibre remarcable, en Brisou, perquè eh, així, jo llegeixi pas massa i en Brisou hi havia una, una petita biblioteca, s'han agafat aquell llibre, s'han llegit eh, com Le présume, m'a servi à rencontrer <laughs> <laughs> Jacques Carrière. Il m'a fait un livre sur. C'est me fait un livre, à tout sí, d'ús, una commerce en 2005, je suis une el eh, un mes en, Il pres i s'hem deixat la, els drets eh. voilà, un personnage eh, remarquable qui a havia à amb Chabrol, eh, voilà, il s'est à attrapé le premier coup en Pierre Bosque. Eh, L'ami Pierre Bosque, eh, qu'elle connaissait de quand travaillait à la, télévision. Que, toute une époque, tout chaud. Jeanne que, que Marc que marquen une parce que vous, vous ajoutez à avancer. un temps per escriure, si el tinguessis aquest temps, escriuries i sí, faries penso que sí, llibres sí, sí. de narració, de contes, de novel·les... Sí, de narració. De narració. Un dia o l'altre me caldrà tornar a escriure un brissos de l'agricultura, però esperaré d'haver estat al jornalisme, perquè, bon, que, c'est euh, pas per parfait chaud Pensi que si on a cal temps, cal temps quand c'est tranquille, il cap passé des de, de, de, ranglades renglats cada 5 minuts euh, euh, voilà, c'est compliqué. À la nit quan arrive, tinc pas massa ganes d'agafar <laughs> l'ordinateur per escriure, s'ho fet tout tout le dia sí. c'est pas un dia, si... bon, mais bon, ara ah, passons une période de mhm. la maobie de Chotebé, à pas, mais quatre après autre cause, euh, sont faites, euh, sont faites euh, causes variées. je de, de dirais qu'il y a quatre ans, c'est parti de la on adopta 12, 12 paillages en Pologne et par jour, c'est le plus dans le parcours. Voilà, Rasunaki, Stanaki, se ici, c'est d'une vie qui pas réjouissante pareil. Mhm. Parce que par jour, c'est chaud, là el més bonic de la, de la vida. Que er, eren petits? Eh, oh, eren de ja grossots, en fi, ah, grossots. Eh, tenia 29 anys, però bon, ara va, parlen bé el francès i parlen astombrí comprenen el català i tot això, eh? veus, mm. veus que... Doncs la, la integració al país ha, sí, bon, ha, ha se reeixit. Va, se va passar entre Escaró i l'Obrac, doncs, sí. a, a córrer pels prats i doncs, eh, va bé, però per això és una, és una bonica lliçó eh, de vida i... Sí Voilà. I a Polònia, per alguna raó, o va ser una casualitat, simplement? Non, non, non, eren ofrencs, eren d'une... Sí, sí, clar. Voilà, après, il n'y a pas altre chose à dire. Hein. Mm. Euh, bon, pas qu'à Orachis, voilà. La Polònia, nous, nous, era... Perquè quan un cercle, quan un cercle per adoptar és, és difícil. És complicat, i... no, adoptar? Ouais, c est, c est cal, cal ser ben organitzats i cal, cal tenir... Eh, pacients i que ser motivats. És això. Emprès, eh, no, bon, eh, que s'ha fet això seriosament. Mm. Voilà. Per cert, que escriure a l'agrí, és a dir, parlar d'agricultura, quan, ara ho hem vist en aquesta entrevista, has perdut l'esperança en el futur agrícola d'aquest país? Com mm. se fa això? Bé, s'ho perdut... Per això hi, hi haurà altra cosa, hi haurà una altra agricultura. L'agricultura, eh, com la sem coneixit, és acabat, això. Hi haurà una altra agricultura, el sindicalisme també, com la sem coneixit, és acabat. Hi haurà una altra agricultura eh, metent de se posar en plaça i, i sembla que tothom aquí tem de reflectir amb, amb, amb aquesta oportunitat. Eh, sé pas que serà, serà petites explotacions d'un banc, grosses de l'altre, eh, eh tot, tot canviarà. Hi ha una marxa Nobel que se, se, que se posa aquí i l'agri tem d'ajudar els pagesos a atrapar aquesta veu. I ho fem amb una, amb una, una llibertat d'expressió, les vist això, eh? de quan en quan sem ombrir malmenats eh? perquè diguem les coses, jo sempre us són dites, doncs pas avui que se'n va canviar tot això, i eh, bon, hi ha, hi ha gent que s'hi va pas massa bé, però la gran majoritat dels pagesos i dels artisans i de la gent que, que, que espien gris, Eh, perquè hi ha un munt de gent que, que espien la grilla, eh? Ara, amb internet, tot això, tot això se passeja, els polítics, tot, i diuen que aquell jornal eh, ha canviat i tenen de continuar dins d'aquesta veu. Doncs això ens dona coratge i, i continuem, i continuarem. Molt bé, gràcies d'haver-me acollit a, eh, a la casa de l'Agrí, aquí, oh, aquí a Perpinyà. Bona cosa. Jean-Paul Perràs, gràcies i bon dia. Gràcies. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.